Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Aziz kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا O kəslər ki, mömin qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınlara əziyyət verirlər. O kəslər ki, inanan qadınlara və inanan kişilərə, müsəlman olan şəxsiyyətlərə əziyyət verirlər, haqsız yerə Onlar böyük iftira edirlər, iftiraçılardır və bunun ucbatından böyük günah sahibləridir. İbn Kəsir rahmeullah bu ayətin təfsirində deyir ki, o kəslər ki, möminə, möminlərə və möminətlərə haqsız yerə əziyyət verirlər, deyir, onların etmədiyi, danışmadığı şeyləri onlara nisbət edirlər. Yəni onlara iftira edirlər, onlara böhtən atırlar. Ona görə möhtərəm qardaşlarım, en büyük iftira ehli Allah'a ve onun Resuluna inanmayan şahsiyetlerdir. Birinci növbede bunlar gelir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan şəxslər böhtan edenlerin en başçılarıdır. İkinci növbədə rafiziler gelir. Rasulullahın sahabelerine tən eləyirlər. Onların uzak oldukları şeylerden, bəri, oldukları şeylerden onları boynlarına koyarak lekeleyirler. Allah Resulü'nün sahabelerini, Abu Bakır'ı, Omar'ı, Osman'ı, ondan başka cennetle müjdelenmişlerin bəzilərini ve sahabelerin əksəriyyətini pis sifətlərlə vəsf edirlər. Rafizlər, aziz kardeşlerim, ümmete ümmetten yaşayan insanlardan en çok iftirayla, yalanla, böhtanla tanınmış bir firqə, bir toplum kimi tanınmaqdadır. Allah Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nazil edir aylar ki laqad radiyallahu anil muhacirin vel ansar. Artık Allah muhacirlerden ve ansarlardan razı kaldı. Bunlar deyirlər ki, Rasulullah sahabe Rasulullahın sahabelərinin çoxu çoxsu kafirlər idi. Onlar münafiqlər idi. Onlar dinin əleyhinə idi. Ona görə sələfilərdən biri deyir ki, gedib yahudilərdən soruşsanız ki, Musa aleyhissalamdan sonra ən fəzilətli şəxslər kimlərdir? Deyərlər ki, Musanın ətrafında olan ona inananlar. Deyirlər gedib xristiyanlardan soruşsanız ki, İsa aleyhissalamdan sonra ən fəzilətli insanlar kimlərdir? Deyəcəklər ki, İsa'nın havariləri idi. Deyir, rafizilərdən gedib soruşsanız ki, Rasullahdan sonra ən şərli insanlar kimlər idi? Deyərlər ki, Rasullahın sahabələri idi. Ona görə nəinki böyük xalifələr, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə belə onlardan salamat qalmamışdır. Hansı ki onların töremeleri sayılır bugünkü günde olan radikal rafiziler.